música pa' mujer y pa' cante, cante, cante, cante, cante, cante, música pa' mujer y pa' cante, cante, cante, cante, cante, cante. A ella le gustan los el canto diamantes y la pistola, los diamantes y la pistola, a tu novio que no invente, que le saco la pistola, que le saco la pistola, a ella le gustan los el canto diamantes y la pistola, no diamantes y la pistola, a tu novio que no invente, que le saco la pistola. El DJ pone la música, a ella le da pa' la manta, porque le da masaje los asientos de la planta. Aguanta y manda un millón colgando en mi garganta. Duermo con la tabla un ojo abierto y el aire me espanta. Y si me espanto la saco, si la saco te tiro. Dándole vuelta a la punto 40 que me inspiro. Millones en depósito y millones en retiro. Veo mucho dinero cuando al espejo yo me miro. Gantel, como a ella le gusta tiene flow, por eso es que tú no le gusta. Sé que entra la tabla para y ella ejecuta. Ella fuma haze, las abuelas chocha y eso no a ella le gustan los gantel, los diamantes y la pistola. Los diamantes y la pistola. A tu novio que no invente, que le saco la pistola. Que le saco la pistola. A ella le gustan los gantel, los diamantes y la pistola. Los diamantes y la pistola. A tu novio que no invente, que le saco la pistola. Que le saco la pistola. De para Argentina, culo pa' abajo y con la mano arriba si alguno más se virá, Que estoy blindado por el humo, de tanto que me llaman pues un booking pa' los culos. No soy el mejor que canta, francamente, pero en alta estamos con champamos, eh, blindamos la mirada siempre alta. Van cayendo, no la banca, por eso va pa' la banca. Voy a dejar roto el banco si me encuentro en rota En RD quemando con la manta. Tenía una novia y la cambié por otro Cara dice que yo le hago falta y me llama toda la noche pa' que yo llegue. le gustan los de antes, los diamantes y la pistola los diamantes y la pistola. A tu novio que le invente, que le saco la pistola. Que le saco la pistola. A ella le gustan los grandes, los diamantes y la pistola. Los diamantes y la pistola. Tu lo que le invente, que le saco la pistola. Que le saco la pistola. Música pa' mujer y pa' cante, cantel, cantel, cantel, cantel, cantel, Música pa' mujer y pa' cante, cantel, cantel, cantel, cantel, cantel. A ella le gustan los cantel, los diamantes y la pistola los diamantes y la pistola. A tu novio que no invente, que le saco la pistola, que le saco la pistola. allá le gustan los el los diamantes y la pistola, los diamantes y la pistola. A tu novio que no invente, que le saco la pistola, que le saco la pistola. La manta, Nicaela. Ah. Argentina y República Dominicana. ¡Escuadra!